Həmişdən yardımını diləmək şirk sayılmır bizdə. Yazdığı kitabların adını deyirəm və risalələrini. Lə iləhə illallah, onun şəhətləri, fəziləti. Kitab-ı Tevhid. Öyle kitablarında demək olar ki, öz kəlməsi olaraq heç nə qoymuyor. Ayə və hədisləri yaxın. Kitab-ı Tevhid, ayə hədislərinə ibarətdir. Tevhid kitabı. Tevhidə dair ayə və hədisləri toplayır. Usul-ü sələsə, din, rəq və Peyğəmbər, hansı ki, qəbirdə sual veriləcək. Kəşf-i şübuhat, Kimin tərcüməsi var? Var. Kəşf-i şübuhat, qəbrə ibadət edənlərin şübhələrinin rəddi. Bu insan <coughs> tohid üçün yaşayır. Və onun övladları və nəvələri, hətta bu kinəsə. Onun kitablarını şərh ediblər, tohid kitablarını. Və öldürüblər nəvələrini. Hətta biri tohid kitabını e, tam şərhləyə bilməyib, yarımçıq qalıb, öldürdülər deyənə. E, yox, suflər zadlar, hansı ki tohidi, işyələr zadlar, tohidi sevməyənlər. Axı, əhlüsünnə daima bununla tanınır. Daima əhlüsünnəyə tən edilir. Cürbəcür adlarla, vahabi, zad, belə-belə şeylər. Tən, bu gün əhlüsünnədən da, neçə yaşınız var? Siz neçə ildir namaz qılırsınız? Əlhamdülillah. Vallahi tam əminliyini bunu bil. Nə sən, nə mən, nə də burada olanlar, heç kəs. Ömrümüzün axırına can bu dəvət üzərində əhlüsünnədən qeyri başqa bir şey görməyəcəksən. Tovhidə çağıran və tovhidlə yaşayan başqa bir səhv tapa bilməyəcəksən, yəni axtarma. Hələ bir şeydən danışıram. Hətta mən, hətta <coughs> mən demişəm sizə, universitet və ərəb dilinə xəttim yaxşı olduğuna görə Daskada universitetdə <coughs> uşaqlar həmişə Bismillahirrahmanirrahim yazırdılar. Bir daskanı təmiz siliblər, jurlar təmizlədilər. Uşaqlardan biri mənə dedi ki, "Can dur. Orda Bismillahirrahmanirrahim yaz, xəttin yaxşıdır." Mən də durdum, yazdım. "Fəla tədu və annəl məsacida lillahi fəla tədu ma'allahi ahadan." Məscidlər Allaha aiddir. Allahdan qeyrisini çağırma, Allahdan qeyrisinə səslənmə, Allahdan qeyrisinə dua eləmə. Bu ayəni yazdım, amma bilə-bilə yazdım. Oturan kimi batır axı. Tovhid iynə kimi batır. Niyə narahat olursan sən? Sən fəxrləməlisən ki, qardaş Allah razı olsun, Allah razı olsun, fələ təd'u ma'allahi əhədən altında iyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin edəyəz. Düzdür mü? Sən bu deməlisən mənə. Oturan kimi tələbələrdən biri, adını çəkmirəm, qalxdı dedi ki, belə elədi, belə elədi. Yazmağa başqa ayət almadı. İki kişisən, iki kişi müsəlmansan, özü müsəlman deyirsən də. Yazmağa başqa ayə tapmadı. Özü ayələri bölüblər. Bu, bu ayələr vahabilərin ayələri. Mən belə deyirlər də. Bu indi tələbə qanmazdı, nəyisi getdi. Müəllim girib içəri. Gidib belə baxır. Belə tol olmalı. Kim yazıb bunu? göstərdilər məni, sən fikri. Deyir, nə demək istəyirsən? Deməli, ayə ona nəsə deyir. Mən ona deyirəm ki, ayə sənə nəsə deyir. Deyir, sən nə demək istəyirsən? Deyirəm, mən demirəm, Allah Azza və Cəllə deyir. Çünki kəlam mənim kəlamım deyil, axı mən sənə deyim məsələn. Mən orada öz sözümü yazsam, sən mənə deyərsən ki, nə demək istəyirsən? Mən deyərdim ki, o, deməli, o sənə nəsə deyir. Deyirsə Allah Azza və Əxi, bu bilsən nəyin dəllidir? Tələbə olsun, müəllim olsun, yaxlı yoxdursa qoca kişi olsun xəmirləri belə yoğurur. Tovid batır. Xoşları gəlmir, Quranda ayələr var. Quranda açıq aydın ayələr var ki, ya Muhammed, onların yanında fikir ver, onların yanında Allahı tək olaraq zikr etdinmi, üzləri qırışar, qəzəblənər və üz çevirib dönərlər. Allahdan qeyrilərinin adlarını çəkdin, fərəhlənərlər. Ha, həmin şeydir. Bugün əhlüsünlə kimin yanında tohiddən danışır? Alıb O, o, o, bax, bir dənə problem, bax, bir dənə söz deyirəm sizə, gedin bunu praktikadan keçirin. Kimin, kimin, heç nə eləmir, heç nə eləmir. Otur, otur, otur, bax, iki dənə şiyə, sən də otur yanında, bax, vallahi, praktikadan keçirin. Yüzdə yüz təminat da bu. Otur, başlı söhbət eləmək tohiddən, yalnız tohiddən. Çox yox. Gör 10 dəqiqə səbirliyəcəklər. Qaçar. Yox açmayacaq, o saat dinlənəcək. Nə demək istəyirsən? Ə, mövzunu dəyiş. Başın bilirsən nə var? Toğudda e, belə çox-çox la ilahe illallah deyirsən. Qədrxunda bilirsən nə oldu? Mü, mü, e, və, və biri qadir deyir ki, bura bax, gör yaman la ilahe illallahdan danışırsan. Peyğəmbər yataqda kağız istədiyə qələm. O da gündə sərarsən. Mən nədən danışıram sən nədə? Fikir orada sahabəni söyləyir Çünki bu, bu maraqlandırmır. Bir dənə problem danış. Gör, əxil, Gör necə reaksiya verirlər. Bu bilsən niyə belədir axı? Çünki nəfs qəbulləmir bunu. Nəfs qəbulləmir qardaş bunu. Qəlbdə yoxdur bu şey. Ona görə yenə yəni də deyirəm, dəvətinizi qurun təvhid üzərində, nəsə təvhiddən söhbət ilə. Çünki bunun bərəkəti var Allahın sinində. Ona görə Allah Subhanahu taala Muhammed ibn Abdulvahabın dəvətinə bərəkət vermişdi. Tabu ki nəsə. Allahın hikmətindəndir ki, elə o Kəbədir və qeyri yerlər də təvhid əhlinin əlindədir. Elhamdülillah. Və heç bir şirk yoxdur o ölkədə, hansı ki təmlində. Gedirsə, hər şey tərtəmizdir. Hər kəs Allah ibadət edir. Yəni, sən nə istəyirsən? <coughs> Məsələn, <coughs> qiyamət günü Allah subhanət alan qarşısına çıxacam, Allah subhanət ala mənə xitab eləyəcək ki, ey qulum, nə üçün məndən birbaşa istədi? Gec gir cəhənnəmə, Hansı ağıl sahibi bu qəbul eləyər ki, belə şey ola bilər? Mən əlhamdülillah namazda dua edirəm ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəvzə. Ərəblə İyyəkə yalnız və yalnız sənə ibadət edirəm və yalnız və yalnız səndən yardım diləyirəm. Qutardı. Və bunu yaşayıram. Bu sələfin dəvətidir və əhl-i sünnən yoludur. Bu məzhəb deyil, İslamın özüdür. Necə Allah subhanət hala deyir, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدِ مِنَ الْغَيْ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Fəqad istəmsə ki, bilə urvatil vutqa ləm samiləhə. Kim, kim tağutları, yəni Allaha qoşulan şərikləri inkar edib, tək Allaha iman etsə, lə iləhə, inkar etdiyin illallah, yalnız Allah. O, qopmaz bir ipdən yapışmış olar. Qopulan bir, qopmaz bir ibdən. Ona görə İslam budur və salam qutardı. Yəni, başqa heç nə fikirləşmək, nəyəsə araşdırmaq, ərəb dilini bilmək, heç nə lazım deyil. Ona görə Quran bir cəmiyyətə çatırsa, tohid məsələsində kifayət deyərik. <coughs> Əgər bir insan Quranı oxuyursa, onun kifayətdir tohid məsələsində xüsusən. Ola bilər orada namazın rükətlərini bilmir, yoxdur. Amma tohid məsələsində kifayətdir Quran sənə. Quran üçdə biri, yəni 6 mindən çox ayədir. 2000-dən çox ayə tohiddəndir. 2000-dən çox ayə. Qardaş gələn, mən yaşamışam, şeylər kesmişəm də. Bu qardaş yəni ibadət eləyir, prosto nətər başa salmır, yəni başqasından istəmir də. Başa düşdün? Hə, prosto belə görür, belə bilir. Söhbət ondan gedmir. Bu cürdə həyatda, ticarətində, işində, evində düz bir istiqamət götürüb onunla gedir. Yox, başa düşdüm. Söhbət belə deyil. Bax, belə deyil. Mən, məsələn, Mən tutaq ki, sabah e, gedim bir dənə belə qəribə bir dənə firqə seçeyim özümə və deyim ki, yox, mən təkcə heç nəyinə qarışmıram. Düzdür, mən bu firqədərəyəm. Amma yaxşı, bax, belə deyilən şey deyim. <coughs> Bugün qardaşın namazda bir problemi olanda təbii ki, kimdənsə soruşur və ən azından gedir mənbə çıxır bu müstəhidlərin risalələrinə. Məsələn, namazda filan şey namazı pozulmur, dəst namazı pozulmur. Bunlar hamısı şiə məsəbində şiə alimlərinin nələrindən götürülür risalələrinə. Onlar bu dediyim haldadırlar ya halda deyirlər. Yəni şirk üzərindədirlər, gözəlində deyirlər. Qardaş onu deyir ki, görməzdir. Yox, qardaş, qardaş. Qardaş, qardaş. Özü şərik qoşmasa da, şərik qoşan müşrikə tabu. Yəni ən azından onun risaləsinə gedir. Onu təqlid edir də. Kiməsə təqlid eləmir. Yox, ola bilməz axı. Ola bilməz. Şiə məzhəbində Şiə məzhəbi ilə gelirsə, təqlidçi sənədi var. Məsəl üçün heç kimi şeylə alıb. Əsər olsun. Zahir. Namazda bir şey qardaş dedi ki, nəsə bir şey olmaz, kimdən soruşursun? Həndə o şeydən soruşur. Bu, bu bilirsən necəli, belə pis özünə təsəllidir ki, sən bu məzhəbdəsənsə, yəni mən şəxsdən, fərddən danışmıram. Mən məzhəbdən danışıram, özə şiədən də danışmıram, heç tək. İslamdan əhlüsünlənin müqabilində olan bütün məsələlərdən danışılan, hamısı tohiddən uzaqdır. Və hamısı tohid əhlinə düşməndir. Məhz tohidə görə. Məsələn, sufilərə şiə demirəm. Şiə və xüsusən də şiələrlə sufilər. Nə qədər kitablar, yəni mənim öz evimdə nə qədər şiə kitabları var ki, əhlüsünnətə rəddiyələr. Hansı mövzuda? Tohid məsələsində. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisindən yardım diləmək olmaz. Şübhə, yox. Birinci şübhə, Bax, kitabın adı Vahabilərin şübhəsi. Birinci şübhə, şübhəyə bax. Gör şübhədir. İslamın əsası deyir. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisinə yardım diləmək olmaz. <coughs> Şübhənin cavabı. Yəni, sən deyirsən ki, Allah... Gör, nəyə cavab verir bu adam? Nə gündədir? Yəni, bu İslamla müharibə aparır. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi dəvətinə cavab verir. Sonra, vahabilər deyir ki, e, əlidən övlad diləmək olmaz. Bunun cavabı. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. Bunun cavabı. Onlar deyir ki, Allahdan qeyrisi Allah tohidlə e, müharibə aparır. Tohidlə savaşır, məni savaşır, Allahın dininlə savaşır. Allah azza və cəllə dininlə savaşma olmaz. Sən Allah azza və cəllə savaşırsan. Allahla savaşırsan sən. Allahın dininlə savaşırsan. O sənə məsəl bu İslamdır. Sən İslamla savaşırsan. Sən özün də xəbər. Özü elə bilir ki, İslamdadır. Xəbər yoxdur ki, İslamla savaşır, tohidlə. <coughs> Axı mən bir şey deyim. Bax, Keçə gündüz oturub bu mövzuda kitablar yazırlar ki, toyda qarşı necə rədd? O bayaq ki, deyirsən, məsələn, deyir sizə nə bilim, şirkə sən təbliğ eləmək filan bəs məsələn. Mən bu namaz məsələsində sözün düzün, mən sözün düzün deyirəm. Ay əlim açıq oldu, ay əlim bağlı oldu filan. Sözün düzün ona çox belə Yəni, biz də ondan danışmırıq, biz toyuqdan danışırıq. Ay soğuqda, orada təqlid nə olan şeydir? Bax, məsələn, tutaq ki, <clears throat> Quran-ı Kerimdə var ki, deyir, yaxşı kəs, ya, ya belə, mən təqlid yadımda deyil ki, o, o kəs deyil ki, üzünü gün çıxana yaxud gün Bəli. batana, yaxşı kəs o kəsdir ki, başlayır sadalamağa. وليس البر أن تولوا وجوهكم Yəni mən Allah şahid ki, həmişə elə şeyləri fikirləşmişəm. Çünki inşallah bu Nə bilim, bu alim belə dedi, bu birisi alim belə dedi, o birisi alim belə dedi. Düz deyildir, kimdənsə öyrənməyinə öyrənirsən, namazı necə qılın, üzü qıbləni necə tutun filan. Amma Qurana görə, Qurana görə yenə əsas, mən elə başa düşmüşəm ki, əsas sənin niyyətin, əməlin saf olsun. Tutaq ki, mən özümə hə deyim ki, mən sələfiyəm, amma əməlində yaxud niyyətində defekt olsun, o da bilir. Sən da, e, yəni o əməli zahiri, o görüntü cəhət sözün düzdür. Yox, indi mən bir dənə bir şeydir də. Mən sualda iki tərəfli cavab var. Birinci tərəf o kəs ki deyir mən sələfiyəm, tohid əhlidir, amma indi qəlbi belə, qardaş, biz qəlblərə hökm verməklə hə? cavab deyir. Məsələn, bax indi burada kim bilir ki, <coughs> mən nə niyyətlə dəvət edirəm? İndi aydındır ki, Allah üçün də misal olaraq da. Yəni heç kəs heç kəsin qəlbini bilmir. Biz zahirə görə düşünürük. Yəni o qəlb məsələlərini biz girmirik. Amma qaldı ki, o siz ki deyirsiniz, <clears throat> əgər qəlbim Allahla bağlıdırsa, sırf ixlasla Allahı ibadət edirəmsə, Ya onu öz hissiyatımla eləmirəm. Mən Qurana malik. Yox, ya, siz deyirsiniz ki, mənim qəlbimdə ixlas var. Qəbul edirəm, həvə inanıram da ki, elədir. Heç şübhə də eləmirəm inşallah. Amma sözümün canı odur ki, dayı. Bax məsələn, əməllər ki var, istər namaz olsun, istər ümumiyyətlə dində bütün əməllər. Hər bir əməlin qəbul olunması üçün iki dənə şərt var. Birincisi niyyətdir. Yəni. Birincisi niyyətdir, şəbsiz şübhəsiz. İkincisi hamısında dəlli var Quranda. İndi istəmirəm bir-bir sədalayım vaxt üçün. İkincisi peyğəmbərin şəriətinə tabiçilik. Çünki məsələn, baba misal deyim, primitiv primitiv, primitiv bir misal deyim. Orda problem çıxır da. Da primitiv bir misal deyim. Mən mən deyirəm ki, sən o birisi belə deyir, bu birisi belə deyir, bu deyir mən Da, primitiv bir misal deyir, primitiv bir misal deyir. Mən məsələn deyirəm ki, zöhr namazı qılaram. Mən niyyətim yaxşıdır, Allah Azza və Cəlləəni çox sevirəm və zöhr namazını 8 rükət qılıram. Namazı isə yox 5 rükət qılsam namazım batildir, batildir. Niyə? Çünki sünnətə tabe olmadım. Allah Rəsulü 4 rükət qılıb. Bir rükət, çünki sən istəməklə deyil axı. Amma qaldı ki, siz deyirsiniz, bu deyir ki, mən e, bu dindəyəm, e, mən Muhammedin yolundayam, bu deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mən Allah Rasulünün sünnətinə tabiyim, bu deyir ki, mən <coughs> əhl-beytə tabi belə, artıq onun cavabını mən verdim. Beyaqla söhbət elədiyim budur ki, siz araşdıra bilməsən də, yox, kökə yox, bax tohidə. Yəni, mən məsələn belə bir sual deyirəm, belə bir, normal düşüncələ düşün, bugün şiə məsəlini hamı görür. Tohidə qayıdıram, deyin nəsə. Çünki mən başqa məsələ, əl bağlamaqdan danışdım mən. Yox, yox. Mənə görə əl bağlamaq möhür məsələsi bura ən toxta mövzulardır, üzr istəyirəm. Ən belə səviyyəsiz mövzulardır. Bu nə mövzulardır biz danışırıq? Çünki tohi... O təqliddən gəldi. Bir dənə daha, başa düşdüm, bir dənə mən nə idim istəyirəm. Demədin, amma təqlidən görə mən ona gətirdim. Siz deyirsiniz, deyirsiniz, qardaş. Siz deyirsiniz ki, yəni mən hardan bilim ki, bu Allah Rasulunun sünnətinin tabiri ya bu. Bax tohuyda. Hansı düz yoldadır? Bax məsələn, bu ki şiə məzhəbi öz şirki ilə necə Rasulullahın şəriətindir? Tabi olan bir məsəb ola bilər. Necə bu gün şiə məzhəbi şirki ilə ham bilir də aydın bu məzhəb şirkə qulluq edir. Bu məzhəb şirkə qulluq edir. Bu məzhəb tohidə qarşı müharibə bayrağı qaldırıb. Sələfə zada yoxu, tohidə qarşı müharibə elan edib. Bu gün şiə aliminin yazdığı 20 kitabdan 19-u Tohidə rəddir. Tohidə, Tohid ayələrinə rəddir. Bu məzhəb necə Allah Rasulunun, hansı ki 13 il Məkkə müşrikləri ilə o Tohidə qura mübarizə apardı. O Tohidə qura Məkkəni tərk elədi. O Tohidə qura yaşadı, o Tohidə qura öldü. Necə ola bilər ki, bu məzhəb e, Allah Rasulunun şəriyyəti olsun? Bəs ona görə biyallahu tovhiddən danışıram ki, o insan ki, ayıra bilmir. Deyir, mən nə bilim, bu ə, e, peyğəmbər belə qılıb, bu belə qılıb. Mən nə bilim ki, bu Allah Rəsulunun şəriətinə tabedir bu. Onda qayıt əslə, tovhidə qayıt. Bax, hansı necə məsəb demirlər, hansı firqə tovhidi yaşayır? Kim tovhid əhlidir? Çünki tovhid haqqı batildən ayıran ən gözəl ən əzəmətli və ən açıq meyardır. Və salam qutardı. Tohid haqqı batildən ayrım ən gözəl meyardır. Mən durum sənə deyim ki, hədis gətirim ki, Allah Resulü əlbağlıdır. <laughs> O özündən bir də hədis gətirəcək. Misal üçün deyirəm, yəni, sən bunu heç sənə gedə bilməyəcəksən. Amma sənə tohid çatsa, sən biləcəksən ki, bu məzhəb şirki özü üçün din edən və tohidə qarşı müharibəni qabağına məqsəd qoyan bir məzhəb Allah Rasulunun yolu ola bilməz. İstər namazı ilə, dəvəti ilə, hər şey ilə. Ola bilməz. Bütün bir, indiyənəcən də Hüseynin qatillərini axtarırlar. Hərəm də tapa bilməyiblər. İndiyənəcən də eləm axtarırlar. Qutarlar. Qutarlar. <laughs> Yəni, bilsən nədir var? Bəzi məsələlər var ki, biraz belə, e, necə demək, <coughs> bəzi məsələlər var ki, insan görür ki, burada nəsə siyasət var kimlərinsə siyasəti var, istifadə eləyir, nələrdənsə. Yəni, bilsən, yəni, nə bilim, Allah, Allah hidayət versin, yəni. Yəni, demək istədiyim budur ki, biz yalnız və yalnız insanları tohidə çağırırıq. Və salam. Və deyirik ki, rahat dinlə, tohid nəcat kəmisidir, o kəmiyə minə qurtulacaq. O kəmidən geri qalan batacaq. Bizim şüarımız budur. Hansı ki, İslam buna görə gəlib, bütün insanlar buna görə yaradılıb. Məsələn, deyirlər ki, bəzən <coughs> bu tovhid, yəni sizin məzhəb 300 ildir yaranıb. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahabı deyir. O insan bədbəxtdir bu sözü deyən, onun əqdədən xəbəri yox. Bizim məzhəb, bizim məzhəb insansan yaranıb. Adəm əleyhissalamın yaranması ilə bir. Göylərin və yerin xəlqi ilə birlikdə göylər və yerlər Allah ibadət üzərə yaranıb. Adəm əleyhissalam Allah ibadət üçün. Bizim məzhəb ki, deyirlər, bir məzhəb deyirlər də, təvhid əhli. Göylər və yerlər yarananda yaranıb bu. Bütün peyğəmbərlər buna dəvət edib. Bir adam, bir adam, Muhammed ibn Abdülvahabın hələm indiyənəcən bir də şeyini gətirə bilmir təvhiddən başqa. Tohiddən başqa, tohiddən başqa, özündən qabaqki alimlərdən. Tohiddən başqa. O da niyə görə tohid? İndi sual verə bilərsən. Niyə görə məhz belə tohiddən çox? Çünki yaşadığı cəmiyyətdə suflər basmışdı, xurma ağaclarından, üzr istəyirəm, uşağı olmayan qadınlar xurma ağaclarını qucaqlayıb xurma ağacından övlad istəyirdi. Bu da bunu görürdü yazıq. Rahmanullah. <coughs> Təbii ki, bu şəraitdə böyümüşdü, doğulmuşdu. Və bu şəraitdə də, yəni, bu şəraiti görürdü. Ona görə hər insan öz şəraitdə, biz niyə görə bu şeylərdən danışırıq? Çünki cəmiyyət bizdən bunu tələb edir. Hər insan öz cəmiyyət, bu da başladı, tovhidə da, başqa iki kitablar da var, namaz haqqında, namazın şərtləri əsas kitablar tohidə qulluq. Bu insan başqa, o da, məsələn, kitab-ı tohid, ən əsas kitabı kitab-ı tohiddir, heç nə yazmayıb. Bölüm açıb, məsələn, kitab-ı tohid necədir? Olsaydı, məsələn, az tərcümə gətirərdim, bölüm açıb, məsələn. E, insanlar, məsələn, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. <coughs> ayə, bu barədə nə qədər ayə varsa, ayələr, nə qədər hədis varsa, hədislər. Qutardı, ayə hədis. Sonra, e, dua edəndə yalnız Allaha dua edin. Nə qədər ayə var? Ayə, nə qədər kitab? Kitab bundan ibarət, ayədir. Deməli sən ona görə indiyənəcən kitab-ı təvhidi heç kim rədd, yəni rəddiyə yazmaq istəmir. Çünki kim rəddiyə yazsa e, Quran da rəddiyə. Muhammed ibn Abdullah rəddiyə yazmayacaq. Aynen. Kim rəddiyə yazsa Quran və sünnəyə rəddiyə yazacaq. Elə ki mən məsələn qalxıram ki, Muhammed ibn Abdullahın kitab-ı təvhidindən rəddiyə. Onun da onda bir dənə kəlməsi yoxdur. Bir dənə kəlməsi yoxdur orada onun. Hələ ayə ilə başlayır. Kitab ayə ilə başlayır. Açır sənə kitabı ayə ilə başlayır. Hə, tovhid, tovhid ayəsi ilə. Deməli, mən indi başlayıram, əvzə billə Allah sıxınıram bir əməldə, yəni misal, yəni <coughs> rəddəyi yazmağa. Otururam ayə. Fələ təd'u ma'allahi iləhən əxər. Allah, Allahla yanaşı, heç bir ilaha dua eləmə. Ola, mən bunu necə rəddəyi yazmayayım? E? Oturur həftələrlə fikirləşir ki, bu ayə necə rəddəyi yazım ki, Allahdan başqasına səslənmə. Necə rəddəyi? İndi necə rəddiyə tapmamışdı, indi tapırlar rəddiyə. Şöyə təzə rəddiyə tapın. Deməli deyir ki, <coughs> deyir, ayə deyir ki, deyir, siz bilmirsiniz ayənin mənasını. Ayə deyir ki, Allahla yanaşı başqasına səslənmə. Yəni, <coughs> məsələn, mən deyirəm ki, ya Allah, ya Əli. Allahla yanaşı əlini çağırdım. Bir də deyir, Allahı demirəm, təkcə deyirəm ki, ya Əli. Yəni, Allahla yanaşı olmaz, amma təkcə əlini olar. Xəstə, yəni. xəstə, get özünü ağlığı müalicə elə. Ya özünü axmaqsan adama deyərlər, ya demə axmaq, ya elə qoymuşsan. Bu bilsən nə yox şiir? Bu Quranda ayə var, ana atıba uf demə. Biri ana, ana atasına şillə vurur. Deyir Quran deyir ki, uf demə. Mən uf demədim ki, mən şillə vurdum. Quran ufu niyə qeyd edir? Necə İbn Abbas deyir. Deyir çünki ondan da yumşaq şey yoxdur. Bütün ana bir şey deyir ki, uf, Allah bunu qadağan deyirsə, ən kiçiyini, deməli ondan böyük olanlar girir o qadağanın içinə. Allah Subhanahu taala əgər hətta Allahla yanaşı qeyrisinə dua eləməyi qadağan edirsə, Allahı qoyub kənara, ya Mehdi, haradasan gəl imdadıma. Bu necə? Aydındır? Ona görə bu kifayətdir. Yəni, ibrət alan üçün, haqqı axtaran üçün bu kifayətdir. Yəni, gelib otursun, Quran oxusun. Bəs salam. Heç kimə qulaq gelib otursun, Quran oxusun. Allahın izni haqqı tapacaq. Və sonra da gözlərini açsın və baxsın cəmiyyətə, görsün kim İslama çağırır, kim İslama qarşı müharibə eləyir. Müharibə açıq aydın. Açıq aydın müharibə. Yəni, bu qardaşla tanıyır. Müharibə. Qardaşla, hə? Mən qardaşın səmiyyətinə tam inanıram. Hə, vallahi. Fəqət nəsiyyət. Ya falan kəs, mənə kömək ol deyənlərdən deyil. Başa düşdüm. Amma, o deyənləri də pis fikirdir. Amma o, o şeyi deyən, deyən məzhəbdədir. Tanıyır bunlar. Və bu məzhəb, məzhəb olaraq tohidə müharibə elan edir. Amma bizə mən şiyələrin də içində otururam, görürəm belə düşmən mövqeyi var, e, belə ironiya ilə danışmaq, hələ filan kəs azıb filan kəs. E, birincisi, <coughs> yenə yəni, də siz bir şey deyirsiniz, deyirsiniz ki, düşmən mövqeyi. <coughs> Bu düşmən mövqeyi zad deyil, yenə yəni də deyirəm. Hələ siz göstərə bilməzsiniz ki, bir bidət əhli başqa bir bidət əhli ilə problemi olsun. Bu gün bütün bidət əhlinin işi bizi nədir? Və mənim şəxsim nə deyil? Mənim şəxsim nə deyil? Yəni Allahın dini ilədir. Tovid nədir? Müharibə də elan eləmək deyəndə ki, avtomat nəzatla yox. Yəni kitabla, elmlə, məsələn, oturur, gecə gündüzünü sərf edir, tovidə qarşı rəddiyələr yazır ki, Allahın dininə qarşı müharibə elan edir, qələmi ilə. Biz bundan danışırıq. Biz özdə şəxslərdən danışmırıq. Biz danışırıq məzhəbdən. Yəni. Qardaş, mənim Hə, qardaş, əhlüsünnədən hansı ümumiyyətlə əhlüsünnəyə görə şiə ilə rafisi ayrı şeydir. Hər şiə rafisi deyil. Bu hə. geniş məsələdir. Hər şiə rafisidir. Fəqət. Çünki <coughs> amma bir o şəxs ki, artıq bu məsələnin içindədir, rafisidir, artıq dediyim vəsiflərdir. Əhlüsünnədən, alimlərdən bir qismi ümumiyyətlə onları əhli qiblədən saymır. Dindən saymır. Niyə görə? Çünki baxın, məsələn, Biri deyir ki, axı o la ilə illallah deyir. Məsələn, qardaş dəstəmaz aldı. Sonra dəstəmazı pozula bilməz? Təbii ki, pozular. Necə? Dəstəmazı pozan bir şey hasil olsa, dəstəmaz pozuldu. Bir deyir la ilə illallah, sonra gedir Allaha şərik qoşur. Pozuldu. Yəni belə deyir, girdi İslam'a, lor dində deyək. La ilə. O İslamdan da çıxdı, dindən döndü. Qutardı. Hətta Quranda ailə, məsələn, bizi, bizi lağa sardı. Lağa, qoyurlarda tovid əhli olduğumuza görə sırf nə qədər öz qulağımla eşitmişəm, sırf tovid məsələsində bizi <clears throat> lağa qoyurlar. Yəni, din ilə və tovid əhli ilə, tovidlə istehza edirlər. Hə? Quranda ayələr var ki, siz Allahla, onun ayələri ilə, onun rəsulu ilə istehza mı edirsiniz? Üzr istəməyin. Siz iman edəndən sonra kafir olursunuz. Hətta üzr qəbul edəmir Allah. İman etdiniz, sonra kafir olursunuz. Yəni, Bunu bilin ki, bir insan o deməkdir ki, iman. Quranda ayələr var. İlləlləzinə əməlu, thümmə kəfəru, thümmə əməlu, thümmə kəfəru. O kəs ki, iman etdi, sonra kafir oldu. Sonra yenə də iman etdi, sonra kafir oldu və küfür üzərində öldü. İnsan həyatı boyunca 10 dəfə dindən çıxıb dinə girənlər. Belə deyil ki, da, bizim siz, ola bilsin, öz düşüncəviz nə deyirsiniz ki, bu iman etdi, deməli, yox, insan ola bilər, iman edir, hə, namaza başlayır, hə, məzhəblə görür, öyrənir, ya Hüseyin, ya filan, gündən sonra dindən çıxdı. Müsəlman sayılmır. Dindən çıxıb bu adam. Məni, mənə görə yox, Quranla Allahın dini budur. Allah subhanətlə Quranda deyir. Neçə dəfə ayədə zikirləyir ki, iman etdi və kafir oldu. Sonra iman etdi, sonra kafir oldu. İnsan həyatı boyunca 10 dəfə dindən çıxıb dinə girə bilər. Dəstəməz misalı kimi. O demək deyir ki, dinə girdi, qutardı. Biz, vallahi biz düşmən mövqeyində deyirik. Biz istəyirik deyənə deyirik. Mən niyə görə boğazını zırıram? Allahın dininə görə. Mən onu söymürəm ki. Mən ona, mən ona deyirəm ki, nəcət qapısı budur. Fəqət göstərir, biz, biz ailər var ki, Quranda isə onların üzərində vəkil deyilir. Biz onların üzərində vəkil deyilik ki. Fəqət nəcət qapısını göstərir Quranla. Allahın dində deyirik ki, bu nəcət qapısıdır. Bu nəcət gəmsidir, tohid. Və göstəririk ki, budur. Allah Rasulunun yolu. Gəl, müvahid ol, tohid əhli ol, müşrik olma, Allah şərif qoşma. Mən səni pis şey çağırmam, şirkə çağır. Demirəm ki, səni, gəl mənim burada bir dənə pirim var, oradan pul qazanıram. Gəl o tavaf ilə, əhli bir də çağır ki, biraz pul yap. Pula dəvətləmirəm ki, səni. Səni saf Allahın dininə dəvət edirəm, toxudur. Deyirəm ki, alnığı Allah üçün yerə qoy, fəqət. Gedirsən pirə, özüm görmüşüm Mir Möhsündə, <laughs> fırlanır, arba, uşaq ağlayır. Ağlayır. Ömründə bir dəfə alnı yerə sus qoyub Allah üçün ağlamayır. Niyə? Çünki bu ümumiyyətlə təvhidlə olan şeydir. Biz onu çağırırıq ki, ay anam, ay bacım. O o üçün ağlama da, alnını yerə qoy, Allah dua elə. Gözün təvhid üçün yaşasın, şirk üçün yox. Məsələn, ölmə çağırmıram ki. Bir dənə bizim hissəyimiz budur. Bizim bir dənə, bax bu, biz ona görə da deyirəm ki, bu firqələrə <clears throat> baxsaz, biz ona görə deyirəm. Sufilər hərə bir təriqətə çatır. Nurçular Said Nursi Bədüstəminə tabiçiliyə çağırır. Bektaşilər Hacı Bektaş Bəriyə çağırır. Nə bilim, <coughs> Naxşibəndilər e, Şah-ı Naxşibəndiyə çağırır. Bunlar Xomeyli Lənkərahədə birinə təbildə çağırır. Şirkəzada da dəhşət şeylər. Biri oradan xavaricilər çağırır, nə bilim, <coughs> kreslo davası eləyir oradan. Hər bir şeyə çağırır. Bir dənə bax, bir nəfər oturmuşuq burada. Əhl-i sünnə tohiddən və sünnətdən başqa nəyə çağırır? Bir nəfər barmağını qatdolasın ki, qardaş, və sən filan şeyə çağırırsan, sənin məqsədin var. Hətta biz heç bir şəxsə təqlidə də çağırmırıq. Əhl-i sünnəyə görə mütləq təqlid yalnız Allah Rasulundadır. Alimlər, məsələn, əhl-i sünnəyə görə bir alimi təqlidləmək haramdır. Qətiyyən. Qətiyyən. Biz alimlərdə necə istifadə? Allahın ayəsi ilə. Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi şikrəhlindən soruşub öyrənin. Niyə? Həl yəstəv, qul həl yəstəvillezine ya'lamun vellezine la ya'lamun. De ki, heç bilənlər də bilməyənlər bir olar. Onlar elm əhlidir, biz elm əhli deyilik. Quran və sünnə üzərində istihad edir, hökm verirlər. Və biz o hökmə tabi birinə yox, bütün alimlərə. Hətta bizdə təqlid belə Allah Rəsulundadır. Yəni biz iki dənə şey çatırırıq. İki dənə şey. Əhl-i sünnətin dəvətin əsasıdır. İki dənə şey. Bir, <coughs> tovhidə, yəni müvahhid ol, Yəni, lə ilə illallah. İki, Allah Rəsulunun sünnətinə. Yəni, sünnət əhli olur. Yəni, Muhammed Rəsulullah. Lə ilə illallah Muhammed Rəsulullahdan başqa heç nə dəvətiniz yoxdur bizim. Kim iddia eləsə üçüncü şey gətirsin. Gətirsin, qoysun qabağımıza ki, lə ilə illallah Muhammed Rəsulullahdan, tohid və sünnətə tabiçilikdən, müvahid və sünnət əhli ol deməyinizdən başqa bir iddiamız var. Heç nəyimiz yoxdur. Amma bax o biri firqələrə hərə bir şeyə çatır. Hərə bir, bir Firqə deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Vacibdir ki, təqlid edəsən kimisə. Ona görə mən qayıdıb demişdim ki, adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsinə. Demişdim ki, yaxşı, bu şeyə görə. <coughs> Birdən sabah İran və Azərbaycan müharibə eləsə. Vallahi bu sualı ona vermişdim, bu şeyə görə. Fəqət fikrini öyrənmək istəyirdim. Özü də fiqh müəllimi idi. <coughs> Çünki o deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Və İrandakı müctəhidlər fətva versələr ki, hamısı <coughs> Azərbaycanda olan şiyələr öz millətinə qarşı vuruşsun, əməl necə olacaq? Təqlid vacib deyə yox. Vallahi dedi ki, tə təqlid vacib. Bəli. Vallahi. Hətta dedi ki, Əlbəttən vuruşacaq. Vallahi adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsi üzünə deyərəm nə var, həmin adamın. Dedi ki, bəli, təqlid vacibdir. Olan hamı deyir. O bir sənət mi? Bu müsibət deyir. Zombi. Bu hara çağırır? Zombi yoxdur, lap dəhşətdir. Qardaş qardaşla vuruşur. Hə. Çıxaba deyir ki, çünki niyə təqlidsiz əməl var? Yəni, o təqlid nəməsə, çünki bunlara qora müstəhi, bunlara qora ümumiyyətlə, məsum imama tabi olmalısan. Məsum imam kimdir? Mehdi. O da qeybdədir. Hə, müstəhid, müstəhidlər onların naibləridir. Müstəhidə tabi olan imama tabidir, onun itayətindən çıxan imamın itayətindən çıxıb və kafirdir. Ona görə nə fetva versə əməl edilməlidir, qutardır buxara aparır səni. Ona görə deyirəm, bax, əlsünən dəvətinə, burada heç də düşmənçilik zamanı yola bax. Heç də düşmənçilik yoxdur, qardaş. Vallahi. İki dənə şeydən başqa heç neyə çağırmırıq.